sí. Llavors el que volíem que m'expliquis una, una mica què és el que li aneu una prioritat. Nosaltres, amb el, Nosaltres sí. mira, cal tenir en compte el període que vivíem. La, sí. la prioritat, evidentment, la tenia la sanitat per la cosa de la, de la guerra. Sí. Era, era necessari. La, hi havia una sanitat de guerra, que era la del front, el que podem dir del, del, del, del ferits eh, del, del front. Però immediatament que aquests ferits passaven cap a la rereguarda, sí. érem nosaltres que els teníem en, en càrrec. Jo, per mm. exemple, vaig assistir a la inauguració d'un hospital que li van mm. donar el meu nom, que de Guadalajara, sí. que era l'Hospital Federico Montseny que era hospital de, de, de ferits, però ja quan passaven a la rereguarda i el problema gros que tenim també a un país, amb un, país en guerra. Amb un país... en guerra No, no crideu, no crideu massa, no us posament. Perquè si no sortireu gravats també, eh? eh? hi havia un problema sanitari molt important, un ho veus amb en què, eh, tant com l'aspecte de les aigües, com l'aspecte de les enfermetats, sobretot enfermetats venèries, eh, ja et dic que va venir una comissió del un comitè de gènere de de les Nacions, sí. sí. aquí d'experts, sí. perquè s'havia girat al cap que n'hi havia tipus d'entemàtic i no n'hi ha de cap de cas de cap tipus d'entemàtic. Mm -hmm. Però havíem d'extremar la vigilància sanitària. Mm -hmm. Em deia sort que no ens passés cap síndrome tòxica a nosaltres, <laughs> com el mateix. Vull dir, poder sort, poder perquè realment ens preocupàvem sí, més, seriament sí, de la, sí, sí, sí. més seriament de la, de la, de la sanitat. Després, crec que ja us ho vaig dir l'altre dia, mm. que el doctor Trueta, mm. que tindrà avui dia jornada mundial per les pràctiques de la, que en deien la gangrena seca, que va salvar molts rases per l'última guerra, mm. les primers ensatges es van fer a l'Institut Pere Mata de Reus, convertit per mi en l'hospital, en l'hospital de Fritz. Sí, sí, sí Ah, llavors, per exemple, per les enfermetats venèries, quines mides no prendre? Eh, eh, era, era l'aspecte més, més difícil, mm. perquè nosaltres vam, ja vaig explicar l'altre dia, que vam fixar mm. les liberatòries de prostitució, és dir, la prostitució eh, amb, amb cases i mm. amb control medical sobre les dones, mm. tot i que es va acabar. Sí, sí. Doncs aquestes dones no, no estàvem molt segurs de que totes estiguessin en, en, en bona salut. Mm-hmm. I el que fèiem sobretot era propaganda en el sentit d'aconsellar visites periòdiques eh, a metges que comprovessin l'estat de, de salut no, de, no d'elles en, d'elles en particular, sinó de, de mm-hmm. totes les dones en general. S'ha de tenir en compte un altre aspecte que mm-hmm. algunes vegades ningú no podia pensar que eh, al front hi havia milicians que tenien més o menys relacions sexuals amb soldats sí, sí. hi havia per mi que va ser un dels no, no, no, i que moltes eren en realitat una mica hi va haver la famosa Sara Churchill una filla de Winston Churchill que ens va fer veure les estrelles perquè el govern reclamava mm. aquesta xicota i nosaltres la teníem i no la podíem de cap manera aconseguir que se'n tornessin la terra. Mm. Que, va ser un tècnic que cap per nosaltres, perquè ara més cal que amb la Sara Subset li passi alguna cosa. Sí, sí, sí. I tenim un problema amb el govern inglès, perquè aquesta noia ah, està aquí, amb el cap sí. ambulància i anava, anava recollir per iniciar el front. A ah, la seva manera era un idealista, però un idealista una mica desequilibrat. Mm -hmm. Doncs el control també de, de totes aquestes dones estrangeres que venien a Espanya, que no sabies fins on estaven sant. Sí, Físicament era un altre del, dels nostres problemes, que havíem de tenir molta diplomàcia i molta mà esquerra procurant que, que, que algú es convencés d'aquests visita i passa molt que estaven en bona estat. I llavors, sí, aquests controls, diguéssim, metges, per on es passaven? Aquests controls, per regla general, es, passa, es passaven amb... amb Dispensaris municipals amb, ah, o...? Sí, sí. sí mm. I els homes, què feien? O sigui que la dona lo transmite, però l'home... La, la dona lo, mm, lo transmite i l'home lo padece, no? Sí. Ah, llavors, els homes com los els controlaves? Els homes, per regla general, front fronts hi havia mm. d'haver control sanitari. Sí. És dir que era més fàcil controlar-nos. Els homes que no passen. Que no passen les dones, perquè les dones quasi d'un control d'aquests que eren dins que eren, que, que, que eren putes. Eh? Sí, sí, sí. Clar, sí. Que l'home eh, és, més, és més normal. I a més que, normal, que en l'home es veu més, o sigui, ja té l'enfermetat, i amb la dona passa desapercebida. Ah, mateix, Això sí, és veritat. Els més grossos ens el daven sí, les dones. la raïs era les dones, sí, sense, és veritat. Sense parir sensibilitats, era, era, però I a més era preventivo, o sigui que era més interessant fer-ho a les dones. Sí, sí, ja te comprenc. Ara. Però de totes maneres, encara que l'altre dia a, Barcelona, a València eh, hi va haver una companya que va dir que, que hi viu un, en fi, que ha vingut a treballar molt per, per combatre l'extensió de les malalties venéries, moltes no n'hi va haver. És dir, que hi havia bastanta vigilància, almenys mentre va durar la meva gestió, hi havia bastanta vigilància i no... I, cada, tot, totes les guerres, els exèrcits han estat plegats d'això. Mm. Però dins del que podia haver-hi de, de, de desordre i de, i de llibertat eh, eh, amb la nostra guerra, no n'hi va haver tants com això, no, no n'hi va haver molts de tants. I, per... I la major part d'aquests casos van ser, algunes vegades, avui això condenar eh, no, l'abnegació i el, i el sentit solidari de, dels homes i les dones que venien de tot el món aquí, però a les brigades internacionals va venir de tot. Sí, sí, sí. Clar. Va venir homes idealistes i dones aventureres, però aventureres en bon sentit, en el mm-hmm. sentit de, de, del desig de, de, de, de fer alguna cosa, mm-hmm. i però hi va haver també eh, borratxos, hi va haver mm, gent que ficava les brigades com altres es ficava estranger, hi va haver de tot, eh? I, i dones igual. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Ah, llavors per la, per la població civil, Ai. provenia algú que s'ha lluita antivenèria? A la població civil l'única cosa que podíem prevenir era sí. més o menys seguir de lluny o de prop les dones que, que fora dels, del, dels bordells, per sí, parlar sí. clar, podien tenir un contacte i relació amb homes en la població civil. Sí, sí, sí. Convencent-les, perquè s'acaba, quan, quan sortien d'aquesta cosa, dir no sigueu tontes, veu a visitar, mm -hmm. perquè podeu portar el mal a vosaltres, però el mal també està, està dins de vosaltres, sí. Eh, sí, el, el transmetiu, però vosaltres en podeu morir també d'aquí, no? I no serveix de res amagar-se, val més que si se diu control i se diu, mm. en fi, eh, eh medicaments, sí, sí. que no pas que, que digueu, oh, a la pena, ara ja no estic obligada a presentar cada setmana el control, mm. el control sanitari. Sí, sí, ah, llavors expliquéssim que um, tot, tot aquest tipus, diguéssim, de recomanacions que se'ls feia a la població civil, no. a través de qui es feia, com es feia? No, a l'hospital o com? Sí, a través d'hospitals. Ja t'he dit que I a través inclús de la pròpia premsa. Això, o sigui... I cartels. Sí, propaganda, no? De, de, de, de, de, de, de, de, de, Pero si era... Si, era... pero ¿a quién lo pagaba? La Seguridad Social, digamos, porque entonces ya existía el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, de otra manera que ahora, ¿no? Pero quién lo... Pues, bueno, eso, bueno, no era seguridad, exactamente. Pero ¿quién amortizaba esto? porque el Ministerio de Sanidad, por así dir-ho. I, una, I una mica també hi havia un fons al Ministeri de la Governació, perquè Sanitat antes havia pertençut al, al Ministeri de la Governació. I dins del pressupost, el Ministeri de la Governació també tenia, mm, estava previst de manera que hi havia sí. casos, hi havia moments en què recorríem a la Governació de, de, de tal, de tal article del pressupost hi ha que a Aquí me das pie a otra pregunta. Entonces, ¿con qué medios económicos Contaba el ministerio recién creado, porque tú casi le cogiste recién creado, el ministerio este. ¿Con qué fondo contaba la sanidad? Porque estábamos en un momento, como tú has dicho, difícil económico, porque, digamos, iba más, se, eh, se invertía más en la guerra y en todo esto que había. Entonces, sanidad, ¿con qué medios económicos? Porque tú en la conferencia de Valencia que yo he leído un poco, dices que contabas con muy pocos medios económicos y que te escatimaban incluso hasta para sueros. es que yo soy ATS y un poco más o menos entonces, estoy... entonces, ¿con qué medios económicos? Primero, con una parte de mm. lo que eh, estaba destinado a sanidad del Ministerio la, de la Gobernación que pasó al nuevo Ministerio de Sanidad, y luego la batalla permanente con Negrín, porque Negrín era el ministro de Hacienda. Uy, este sí que os dio problemas. <laughs> os escatimaba, sí. Para todo lo que no fuese la guerra, escatimaba tanto como podía. en cada consejo de ministros... Fue vuestro hueso. y se tomaban acuerdos a base de las reuniones ministeriales de que se entregase a, para, tales, necesidades concretas mm. fondos fondos, tantos millones para... Eh, para el Ministerio de Sanidad, mm. pero con cuenta gotas, la realidad era que era con cuenta gotas. Lo que pasa es que en aquellos tiempos había la Cataluña era independiente, más independiente que no es ahora, con el gobierno de la Generalidad, con, con todo. El País Vasco pronto se puede dejar decir, que la zona que tenía exclusivamente el Ministerio de Sanidad era el centro, era Andalucía, el Aragón, y a un Aragón buena parte también lo sacaba de Cataluña, y quedaba un poco reducida los sitios en donde solo y exclusivamente el Ministerio de Sanidad tenía que hacer frente a, los, gastos, a, las necesidades económicas. La Generalidad tenía su Consejería de Sanidad y tenía su presupuesto también para la, sanidad en mm. Cataluña. Y estos ingresos, mm, porque entonces, claro, existía ya la seguridad social de otra manera, ¿no? Pero, entonces, eh, pero no era obligatoria como hoy es. Entonces, ¿qué ingresos se recibían de esto, del fondo de la seguridad social, de los trabajadores que aportaban? como, poco, poco. como al no ser obligatoria, cotizaban muy pocos, ¿no? No es como hoy que ya tiene unos ingresos cuantitativos un poco. ¿Y si las mutuas no iban al gobierno? ¿Eh? Si la, la, manera de cotizar con los eh, obreros... No existían casi mutuas, ¿verdad? Entonces... Ah, no, pues no, no. Esas quedaban las mutuas. Hay que tener en cuenta que estaba muy extendido en aquella época. ¿Es que apagar esta? No, sí, sí, no, no, no, ya puedes apagarla, sí, sí. Pues apágala, de verdad. muy bien, muy bien, sí, sí. Hay que tener en cuenta que muchas sociedades mutualistas, Había, no sé si existe todavía, aquí la, alianza, en donde había miles de, gente eh, mutualistas en la alianza y otras muchas mutualidades que, en cierto modo, eh, se ocupaban de los gastos que producían muchos, los enfermos ¿eh? por lo menos. nosotros casi el problema mayor que teníamos era el de la guerra, el, de los heridos, que que éramos responsables, y claro, lo que se trataba, teníamos una, mujer, una habilitada, habilitada del Ministerio de Sanidad, una mujer muy espabilada, y esa mujer conseguía sacar dinero de defensa también, del Ministerio de Defensa, para la cosa de la continuidad de, los cuidados a los heridos, del Ministerio de la Gobernación por todo lo que era desgajado de la gobernación y había pasado a la sanidad y por todas partes donde había un agujero donde meterse, esa mujer se metió y conseguía dinero, la veritat. Sí, sí. Perdona, aquesta senyora de què parles, aquesta és la... No, no, aquesta directora d'assistència social. Ah, no me'n recordo, no. no, no. la particularitat següent que aquesta habilitada... Mm -hmm. Si pensava no que parlaves de la Mercedes Maestre. No, Mercedes Maestre és subsecretària, va ser subsecretària. Aquesta habilitada no me'n recordo el nom i ho lamento, mm. perquè no era pas, era, ja hi era, eh? ja hi era un ministeri. Sí, sí, sí. Però es va portar molt. Va ser una dona molt, molt, molt enèrgica i completament leal, eh? tot i no sent ni molt menys ni de la CNT, ni de l'UGT, ni de cap partit polític. Escolta'm una cosa, abans has parlat una mica dels liberatoris, Liberatoris de prostitució. Sí, sí, de prostitució. Llavors jo això no, bueno, no ho hem trobat en cap document que ens allixi i llavors volies que m'expliquis una mica com funcionava i tot això. Era una espècie de diogaris, com no sé com diu ben dit en català, ah, sí. mm. eh, on les dones que, mm-hmm. que volien aquell edifici mm-hmm. podien viure allà, estaven allà, mm-hmm. se'ls se, se, se, alimentava i vivien en cuines col·lectives, cuines comunes, i a més d'aquí depenien tallers per tenir oficis. Ja, sobretot el cosí, una mica també l'art de... Se'ls ensenyava un curs de, per composar, de, de, de si volien treballar en treballs d'impremta, i tots els treballs que podien ser fàcils i assequibles per, per, per una dona. I llavors sigui, que quan ja havien après aquest ofici, llavors se la reintegrava a la societat o si buscava un treball? Ell, ell, sí, ell mm. si buscava, i elles mateixes ja se miraven d'emancipar-se. Ah, sí. Moltes, francament, es van casar, eh, van... Mm i van ser excel·lentes mares de família. Eh? Sí, sí, sí. I mm, llavors això, si haguéssim, estava portat per algun personal qualificat? Sí, aquest, sí, no, sí, hi havia. El que cal de tenir en compte és que tot això no va poder durar molt de temps perquè no, va ser curt no. aquest període. Sí. I el que em va succeir, succeir que va ser el Jesús Hernández, mm. no sé si eh, moltes d'aquestes coses les va continuar o les va tallar de riu, eh? Ja, ja, ja. Sí, sí, sí. sí. sí, ara que estem... había la pregunta ¿por qué lo dejaste tú? ¿O es que te hicieron dejarlo o qué? Ah, Seis meses estuviste, En el ministerio Cayó el gobierno. ¿Y quién te siguió? Eh, ese ministerio me sucedió Jesús Hernández, un comunista, que era ministro de, de Instrucción Pública en el mismo gobierno, pero entonces hubo cambio de, de mm. personal y de de cartera. Mm, mm, y él pasó entonces pasó a Sanidad. Passa a Sanidad. Sí, mm, mm. mm, llavors el que també volia que m'expliquessis una mica era com veia la rehabilitació dels ferits, bueno. diguéssim, com, com el portàveu, com, la, com diguéssim els integràveu després en la societat. Això és el problema de totes les guerres. Sí. El problema, però per regla general es reintegraven perquè com que més aviat faltaven braços a la rereguarda, mm -hmm. és a dir, aquell ferit que quedava apte pel treball mm -hmm. podia fàcilment reintegrar-se si no tornava al front, n'hi havia molts mm, que tornaven al front, una vegada estaven curats. Sí, sí, sí. Només aquell que ja perdia un braç o perdia una cama o alguna cosa, el miràvem de, de readaptar-lo mm -hmm. a les condicions físiques en què estava a, a, a, als treballs que, que més o menys Sí, sí, sí. Ah, llavors, teníeu muntat algun tipus d'hospitals de recuperació física? Sí, sí, n'hi havia, sí. Hi havia centres de rehabilitació. Centres de rehabilitació. Sí, llavors aquest, aquests centres de reeducació, eh, més o menys com, veia, com, com funcionaven? A Catalunya, en sembla que això ja caixa petita dir de depenia de, de la Conselleria de, de Sanitat i de, la sanitat ha ensenyat a conselleria s'ocupava d'això i implicar-se l'economia per la integració en els... i després penseu que és una cosa que no, vosaltres ho dieu perquè no ho viscut que, que tenia una vida poderosa eren els sindicats és a dir que per exemple per la reintegració a molts treballs els sindicats prenien en, en càrrec sobre d'ells la, sí, sí, sí. la, la, la responsabilitat de situar-los, de reintegrar-los. Reintegrar Hi havia inclús centres, com mm. eh, per exemple a Catalunya, mm. que havia fet una gran obra pedagògica, mm. que s'extenia inclús a, a, al centre de la reeducació mm. per de canviar d'ofici aquells que quedaven amputats d'un braç o d'una mà o, mm. o inclús d'una cama. I això ja eren diferents activitats que ja desbordaven el simple eh, treball administratiu del govern. Sí, ja, sí, ja entraven sí. en la mecànica de, de la vida sindical poderosa que els sindicats tenien tanta força i tantes mm -hmm. possibilitats com el propi govern. Com el propi govern, sí, sí, sí. Ah, llavors sí que sí, aquests hospitals molts apanyen dels sindicats, no? Sí, hi havia la, la, la, la Federació Nacional de Sanitat, que era la que controlava tots els hospitals, mm-hmm. llavors. Eh? i molts d'aquests centres de reeducació eren annexes als propis hospitals, doncs quan sortien ja passaven en aquests centres de reeducació anexes als mateixos hospitals i la major part d'aquests centres més o menys orientats pel, pels companys de la, de la Federació Nacional, de Sindicat Nacional de Sanitat. Llavors, per exemple, econòmicament per això, diguéssim, qui els subvencionava aquests hospitals? Aquests hospitals rebien les subvencions del govern però també ho atribuïen els sindicats. Com Mm. Llavors, mm, mm, un altre problema, bueno, que ja anem estar comentant l'altre dia una mica, va ser el problema dels refugiats. Sí. Eh? Sí. sí. Ah, llavors una mica... Sobretot aquest mm-hmm. problema va ser pavorós a Catalunya, perquè com que poc a poc es anava estanyent la, la zona republicana, doncs eh, pels bombardejos de Madrid, la pèrdua de Màlaga, primer la pèrdua ja de, del País Basc, tot això va representar milers i milers de gent que va acollir a Catalunya. El, a Aragó, també a mesura que anaven avançant els feixistes, més gent que, que es refugiava a Catalunya, aquest va ser un problema pavorós. Per això vam, vam crear aquesta oficina d'ajuda als refugiats europeus que procurava plaçar aquesta gent. Moltes famílies prenien, sobretot les criatures, se'n feien càrrec, es creaven centres també d'acollida pels refugiats i inclús algunes vam aconseguir passar-los a França, aconseguir que aquí a eh, França es fessin responsables de, de famílies, de, eh, eh, de criatures i de dones soles que, havien perdut l'home que tenien al front. Aquí a França hi va haver bastantes colònies de criatures que van ser acollides a, sobretot al, als En la conferència de València ja lo dices. Concretament a la meva família, la meva mare i quatre germanes van estar acollides sí. a França, a França sí. per mitjançar d'aquest centre. Sí, sí, sí. Es van demanar sí, que, tu vas que quedessin, quedessin les quatre filles petites acollides en una casa a França. Sí. O sigui, tot penseu el que representava acollir aquesta gent en un moment en què Catalunya cada dia anava, anava faltant de tot, perquè mm. faltava, faltaven, faltaven aliments, faltaven tot, la gent, eh, abans que comencés la, la, la Segona Guerra Mundial en què països enters van patir de guerra, van començar a patir a, a, a Catalunya. Eh? Sí, sí, sí, sí. A veure, explica'm una mica a que són les acollides, com sí. funcionaven. De França? No, les centres acollides aquí. Ah, d'aquí. Aquí, aquí mm. funcionaven, o eren plaçades amb d'allò, amb, amb famílies, sobretot sí. les criatures, o bé rebien un, un subsidi diari o cada setmana, se'ls donava una quantitat i, i s'havien d'espavilar, però aquest no era el problema, això. El problema era allotjar-los, a on de ficar això. Sí. És que em refereixo, diguéssim que els centres, sí, em refereixo que el centres s'acollida i llavors acollien la gent... El que hem de pensar és que moltes coses que l'altre sistema eh, utilitzava per altres coses, per exemple els convents. Tots els convents van ser requisats i utilitzats pels, pels centres d'acolliment per aquesta gent inclús ingressos, inclús tot, tot el que el nou sistema havia, havia suprimit va ser utilitzat per, per això, per aquesta per aquestes funcions de, de solidaritat i d'ajuda. Mm -hmm. Llavors, diguéssim que els centres aquests d'acollida mm, acollien els refugiats i els allotjaven, no? Sí, pel, al problema de l'allotjament. Eh, sí, sí, sí. I els que no anaven en famílies, que n'hi havia molts, en sí. pobles també, sí, perquè no, no quedava tot ni molt menys a Barcelona. Eh? Sí, sí, eh? diguéssim que posaven en contactes amb famílies. Ah, això mateix. Sí, sí, sí, I bé, sí. sí. i, poblacions mm-hmm. que disposaven de locals desafectats, no hi havia, mm-hmm. que, que no hi havia ningú i que s'utilitzaven per, per, per acollir tot aquest personal. I llavors se'ls passava alguna subvenció perquè diguéssim es poguessin mantenir? Amb aquests centres? Sí. Sí, alguna cosa se'ls havia, però quasi bé tots aquests centres eren presos, en, en se n'encarregaven els municipis, eren, més aviat de eh, municipis que se n'encarregaven. O sigui que anava a través dels municipis, a través dels municipis. només municipis, sí. I llavors, bueno, a part de, a part de luchar en els refugiats, doncs, vull dir que la seva manutenció, diguéssim que sortia d'això, d'aquests... Mm, mm, fondos. De, els fondos aquests, sí. d'on sortien? Perquè no és només allotjar-los en una casa, sinó vestir-los y de sí, va, Mira, acá empieza Barranca, o sea, Sí, en la conferencia de Valencia ya explicas un poco esto de cómo una sí. Acá empieza Barranca. Sí. Bastant, va, València també de la solidaritat, hi havia, sí. hi havia crides, la gent una ajudava amb el que podia, una condessa, sí. robes sí. que, que les dones feien mitja o cosien i facilitaven. I el, el, el problema més gran era sobretot aquest de l'allotjament, però perquè no us podeu imaginar els milers de gent que van caure sobre Catalunya, sobre Catalunya. Llavors, eh, per exemple, la gent que agafava refugiats a casa seva ho feien d'una manera totalment desinteressada? Ah, tot, sí. totalment sí. No, no és que rebessin sí. cap, sí, cap sí. subvenció per això. Vale, sí. bueno. ah, llavors una altra cosa, per exemple, amb la, amb la incautació de, de convents, ah. eh? en, en tot això, vull dir, vas a posar algun problema amb la població? No, la població no es va posar cap problema, perquè els mhm. propis catòlics, mhm. per por que no es pensessin que eren feixistes, mhm. no, no es manifestaven. Hi va haver moltes monges que van convertir en mestres com en infermeres, és a dir, que se'ls va dir mm, l'hàbit traieu-se'l, però si voleu dedicar-vos a activitats d'ajuda, podeu fer-ho. I bé, o van ser utilitzades per les escoles de pàrvols, mm -hmm. primàries, o vint van passar la major part que tots van ser infermeres, van passar sempre. Van ser infermeres. Mm. Mm. Bueno, de les farmàcies... De monja, sí. no se'n va matar mai ni una. Eh? Mm. Això que ben clar, eh? que ens ha dit tant dels crims, eh? no va matar mai ni una. En quant als mm. monjos, molts eh, van fugir. Sí, eh, sí. Eh, eh, el pànic era tan gran que, que mm-hmm. fugien. Jo no diré que en alguns puestos no hi hagués hagut, sobretot en algun capellà que que, que era molt trist perquè mm. havia estat molt reaccionari i havia eh, denunciat a, a gent d'esquerra i tot, que, mm. que poder, sí, sí, sí. poder va passar un mal rato, eh? això jo mm. no, això no, no puc jo respondre. No, no, no, sí,